duhera kuri izi ngingo zikurikira amafaranga arenga miliyaridi ijana na zitanu z'amafaranga y'amarundi ngo niyo akenewe kugira ihinguriro ry'isukari sosimo rinagugwe gutyo riduze n'umwimbo ibyo ntibyemejwe n'inama nshikiranganje yakoranye muri ino ndwi muraza kumva ibyavuyemo bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya kinama ni hano mu gisagara cya bujumbura barashima ingingo yo guhagarika ikoteshwa ry'ibibanza biri ku mashuri ni mu gihe ariko hari abandi batayishima ngo kuko uburyo bwahora buvamo bwahora bufasha mu guteza imbere ayo mashuri muri ano makuru tuza kandi mu ntara ya canguzo aho abarimyi ngo bagira ikibazo c'aho bashorera umwimbu canke bakabura ifumbire hafi yabo abuna bakaba ari abarimyi bafasha n'umugambi wa Payfarbe tongere tubaramutse amafaranga arenga miliyaridi ijana na zitanu z'amafaranga y'amarundi niyakenewe ku mugambi wo kunagura no kwagura ihinguriro ry'isukari sosumo ibyo byashyikirijwe mu nama shikiranganje yabaye kuri uno wa gatatu w'indwi Prosper Ntawurwamiye umunyabanga mukuru wa leta sigura ko uwo mugambi ufite ihangiro ryo kuduza umwimbu w'iryo shirahamwe tumumvirize Ishyirahamwe ririma rikongera rigahingura isukari sosumo ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na kabiri ihangira ukaba kwari ukurima igikaju no kugihinguramwo isukari kugira ngo abayifuza bose bayironke ngaha mu gihugu iryo shyirahamwe ryari rifise ubushobozi bwo guhingura amatoni ibihumbi mirongo ibiri ku mwaka abantu baba mu Burundi nabo bakaba baharugwa mu miliyoni zitanu icyo gihe ubu abantu baharugwa mu miliyoni cumi na zibiri bakaba badashobora gukwigwa n'isukari ishyirahamwe sosumo ry'imbura uwo mugambi wo kunagura no kwagura sosumo no guhingura iyo nzoga usaba kugira ibikoresho bishasha kuko ibindi bishaje cyane no kuduza umwimbu gushika ku matoni mirongo itatu n'atanu ku mwaka bisaba uburyo bungana na miliyaridi ijana na mirongo itatu na zibiri imiliyoni ijana na mirongo umunani n'icyenda n'ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu na bitandatu n'amajana atanu na mirongo icyenda n'atatu inama shikiranganji imaze guca hirya no hino uwo mugambi yasanze ushemeye irawushigikira ariko isaba ko igikorwa cyo kunagura no kwagura ishyirahamwe sosumo coba aricyo cyihutirwa icyo gukora inyobwa nazo kikabangira abashikiranganji bajejwe ikigega cya leta ubudandaji uburimyi n'ubworozi be ni banki nkuru y'igihugu basabwe kuja hamwe kugira ngo barabe ingene uwo mugambi woja mu ngiro ku bijyanye n'ibikoresho bisaba amahera y'agaciro boraba bagasaba ingurane hanze y'igihugu hanyuma ibindi navyo bigakoreshwa ku mahera y'amarundi avuye aha mu gihugu ishyirahamwe sosumo naryo risabwa gutegura urupapuro rw'inzira rwerekana neza ingene uwo mugambi uzorangurwa yari Prosper Narwamiye ni umunyamabanga mukuru wa leta abarongoye makomune bahamagarirwa gutunganya amanama n'abaserukira imigambwe ikorera mu makomune barongoye ngo kuko byofasha mu iterambere no mu mibano hagati y'abanywanyi b'iyo migambwe ako kamo katewe kuri wa gatanu n'umushikirangari w'intwari hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano hari ku mugwa mukuru w'intwara ya Kayanza aho yari kwashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu kiringo c'amezi atatu Gervais buca agasaba kandi abarimye kutazoshora umwimbo wose w'ibigori bimbuye migurishwa rizotangura mu ntango zindwi buca itangura tumumvirize ikindi mubaranye mukurikirana abenegihugu bari ku kivi na cyane cyane abari mu makoperative mutibagiye n'abandi bose kugira by'ukuri tubandanye dutera tujya imbere mu mwimbo amarigara twarabivuze kenshi nibaze ku gihugu kizobandanya naho kenshi na kenshi duca tubyirengagiza dusansibirize hose abenegihugu naho ibigori bigiye kugugwa nibaca babigurisha byose badasigaranye n'umufuko n'umwe kubera yuko murabona ko ibirere bitameze neza imvura isigaye igwa nabi ejo ntituzi iyi sezo turiko turarima canke twateye uko bizogenda basigaze ibishobora kuzofasha umuryango nibaca byose uwo akaba yari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange hamwe n'umutekano mu gisata cy'agatekakazina muntu naho abarongo y'amadini n'amashengero ngo bafise uruhara rudasanzwe mu guteza imbere no gukomeza kazina muntu byashyikirijwe kuri uyu wa kane na sikisite na kokuru wa gatanu na sikisite vinyini muraba harongo uyu umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu sendehashe hari mu nama yo guhanana ibyimviro ku ruhara rw'amashengero mu guteza imbere agateka kazina muntu bamwe mu barongo y'amadini bakifuza kumenya ubufasha bw'uwo mugwi ku zitebera mu butungane jean marie mayonga muri iyo nama yitabwe n'abarongoye amadini n'amashengero atandukanye mu Burundi bamwe barifuje kumenya ingene umugwi w'igihugu wigenga ujijwe agataya kazina muntu ukora mu kurenganura umuntu abarenganijwe na sentare biturutse yuko uwo waburana aba musumvye inguvu n'ubuhe bubasha by'ukuri CNDH ifise mu kurenganura umuntu arenganijwe ko hari igihe bishika ugasanga ku murero abantu babaye impliqué bafise inguvu cyane umucamanza akabigiramo uruhara mbega iyo bishyitse mugasanga hari abantu bakomeye bari muri iyo industries n'ubuhe bubasha mwe mufise nka sendeyaje bwo kurenganura umuntu Watanzi ikigwa wo mu sendehash CNDH yasiguye ko uyu mugwi utinjira mu manza ziri mu masentare Felicite Rukundo ajejwe ivyigwa mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe Kazina kazira muntu akamenyesha ko bakurikirana imanza zibonekejemwo ihonyangwa jagateka kazina muntu imanza ziri mu masentare CNDH ntizijamwo ariko igihe habonetsemwo des violations de droits de l'homme nta na kimwe kibuza ko commission y'intervenant duruwa z'ibidukikije nazo zitameze neza nk'ubu abantu bajejwe by'amapariseri bahaye umuntu kubaka ahantu babona neza ko ari muri risi cyangwa abantu baraje barubatse abajeje intwaro babibonye hama umunsi umwe umusozi uraje abantu barenga ijana benshi baje kuvuka ubwira sendehashe roka yiyarara la sendehashe a été saisie de soka cas. Donc la CNDH est aussi concernée par les questions liées au droit à l'environnement. Iyo nama ikaba yari yitabwe n'abaserukiye amadini n'amashengero batandukanye akorera mu Burundi hamwe n'abavuye mu mashirahamwe yigukira ayo madini n'amashengero. Isanganiro inama isumba ingimba Bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Kinama ni mu gisagara ca Bujumbura barashimishwa n'ingingo y'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu yahagarika gukotesha inyubakwa canke ibibanza by'amashure abo basigura ko bizotuma abanyeshuri bisanzura mu kwiga abandi ariko bashikiriza amakenga mu gihe amahera avuye mu gukotesha ibyo bibanza yobango yafasha mu iterambere ry'ishure ishuri naryo yarifise nka entrenema ugasanga ugasanga interinoma y'ishuri irasibye kubera iyo tere bayikotesheje kandi amahera bayakotesha atazofasha umunyeshuri tugiye mu by'amasengero naho hari abantu bakota amasare mu mwanya wo mu mashuri ugasanga baraje bari mu bintu byo guhimbaza abanyeshuri bari mu byo kwiga ugasanga barafukije urwamo rurerure ntibazi umunyeshuri konsantarasi yagira ari mu ishuri ugasanga bibereye mu byabo ugasanga ko byatungabanya ingene umunyeshuri ashobora kwiga ari mu ishuri nk'abavyeyi bazohora baca bayakura he nyimba yahora agura nk'ibitabo mu ishuri canke agafasha nk'intebe yagize ikibazo bakayikoresha batarinze gusaba wumva ayo mahera niyahagarara kwinjira muri kese umva batazoha baca baza kugora twega abavyeyi batuma abana ayandi mahera natwe tukaza gutanga amahera iyo ngingo kuri jewe yakiriye neza icambere hari gihe ashobora gusanga abanyeshuri badashobora gukoresha ibyo bibanza uko bavyipfuza umwanya babikenereye ko bivanye nuko basanga hariho abandi bantu badasangiye imirimo bariko barahakorera kigira kabiri nuko abanyeshuri bahashobora gusamarira aho hantu bigatuma badashobora gukurikirana ivyigwa vyabo neza na cane cyane nko mu mashuri y'indaro amaze kujya mu byo gusamara aca usanga araviriyemo n'ibihano magana bongera bagaruke baje muri ya mashuri barabe koko ayo mahera bahora koteshwa ibyo bibanza canke ayo mazu y'amanama icyo yahora akora nimba baraza gusahiriza mu iterambere ry'ishuri twizera yuko haba izindi ngingo mperekeza ku buryo ubwo buryo bahora bakura muri ibyo bantu bahora bakotesha bazorondera ukungene nabo bayaronswe kugira ngo ntihagire ibidoca byononekara ku migambi basanzwe bafise kuri ayo mashuri yabo tubananye n'ano makuru ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi kuronsa habunganizi mu by'amategeko n'abahinga mu by'inyifato ni bimwe mu bizafasha abakinyizi bari mu babohero atanu ariyo gitegangozi mpimba rumonge na ruyigi byashyikirijwe na jean marie nshimirimana harongo ishyirahamwe ryita abafungwa n'imiryango yabo nabariza mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru y'igitega kuri uyu wa gatanu naho batanguza umugambi wo kurwanya ugukubagura no gufata n'aba bakenyezi bafunzwe uzomara imyaka itanu tumumvirize hano majwi yegeranijwe na mugenzi wacu Jean de Dieu irakoze kuri uno munsi irigenekerezo rya cenda twuguruye ku mugaragaro ibikogwa bizomara imyaka itatu bifasha abakenyezi mu mibereho yabo y'aha hantu bari hataryoshe twe turonse iby'abo bakenyezi bo ku mabohero ashika atanu ni ukuvuga ibohero rya ngozi ibohero rya rumonge ibohero rya mpimba n'ibohero rya ruyigi no ngaha igitega rero twebwe n'akanyamuneza tuhatangiriye ku ibohero rya ngozi ubwa mbere murazi neza yuko iyo umuntu apfunzwe hari igihe bamwe bamwe bashiki bacu batabaza amategeko uko ameze kandi si abakenyezi gusa gusa n'abagabo hariho abatazi amategeko icyo asigura aba bantu ubwa mbere twabazaniye imfashanyo yo kuzobaha abababuranira cyane cyane bamwe batishoboye batashobora kuronka uburyo bwo kuha babandi bitwa abashingwamanza twongere kandi abahinga bamwe bize iby'imibano n'ibyo imibereho y'abantu kugira bazomarane icyo gihe bakora icyo gikorwa hano muri ayo mabohero twavuze atandukanye hanyuma iyindi mfashanyo tuzobaha tuzobiza imyuga twongere tubaha uburyo bwo kugira iyo myuga yabo bayinonosore baze bashike hanze bafise icyo bakuye muri ayo mabohero kuko tuzi yuko mu ibohero atariho ubuzima bw'umuntu buherera twongere kandi bakurikirane neza ayo mategeko abasanzwe barayize bazobigisha ntitwarabye iri bohero ngo ririmo bankunzi ariko icyo twisunze icya mbere ni uko ayo mabohero tuvuze ariyo twari twagize piro porote yo gukorera ko ni ukuvuga murabona nk'ibohero rya ngozi n'ibohero ry'abakenyezi rizwi muri kino gihugu hanyuma kandi tukaba twarisunze ahantu twagiye turabona hari abakenyezi benshi kurusha abandi mu kurangiza hano amakuru mu gisata cy'uburimyi kubura aho bashora umwimbu no no kutegerezwa ifumbire ni zimwe mu ngorane abarimyi bo mu ntara ya cankuzo bafashwa n'umugambi payifarbe bagira uwo mugambi ukaba ufasha abarimyi n'aborozi gushikira ingurane kugira barangure umugambi Raymond Mudende imiliyoni zigera ku majana atanu z'amafaranga y'amarundi nizo zimaze guhabwa nk'ingurane amakoperative y'uburimyi agera ku icumi na rimwe akorera amakomine ya cendajuru mishiha na gisagara mu ntara ya kuva mu mwaka wa bibiri cumi n'icyenda ayo makoperative asanzwe ashyigikiwe n'umugambi payifar b ufashe abarimyi n'aborozi gushikira ingurane kugira ngo bikorere imigambi aramaze kurangura imigambi itari mike ijanye n'uburimyi guko aheza akaronswa ingurane n'amakopeke gutyo akagura amatongo n'imyonga yagutse baranguriramwo uburimyi na cane cane bw'igiterwa c'umuceri kuri uno wa gatanu aho ayo makoperative yari aramutse yirimbura ari kumwe na Paifal B izanzwe iyafasha hamwe n'abajeje intwaro mu ntara ya Cankuzo yarerekanye zimwe mu ntambamyi zitegerezwa gutorerwa umuti kugira ngo abarimyi bo mu ntara cyankuzo bahurikiye muri ayo makoperative babandanye batera imbere izo ntambamyi nazo akaba ari gutegerezwa ifumbire ngo guko iyo bagiye kuyipakira bakose amafuso bakoresha amahera menshi bategezwa gukoresha ibindi byongeye iyo hase uruzuba canke hakagwa imvura y'umurengera ategekanywa ni banki berebe ku ngurane z'uburimyi abajeje intwaro mu ntara cankuzo barashimira iryo shirahamwe payfarb ariko bakarisaba kugwiza mwe n'ayo makoperative kugira ngo hatere imbere abarimyi benshi bashoboka mu ntara cankuzo abarimye ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo irindwi n'umunani akaba aribo bonyine bamaze kuronswa ingurane kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda gushika muri uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe